Açık Şemsiye Hazırlayan Müslümanlar Hakan Gürgüt, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Süer Gülüm. İyi akşamlar. Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, pek, İyi akşamlar. E, peki aşinalık e, sırasınca Robi'den mi başlayalım daha sonra? Ben Deniz Hakan Gürbit. Daha sonra <clears throat> Şebnem Hanım şu karşımda oturuyorlar. Benim yanımda Gülçin Orgun var Koyu Mavi'den. Gayet aşina bir ses olarak biraz e, henüz aşinalı olmayan Yunus Belgin de sol tarafımda oturuyor. Uğur bir yerlerde mi? Uğur hatta. Hı hı. Ha, iyi güzel. Uğur Merhaba Uğur. Merhabalar. Uğur da telefonun Merhaba. ucunda ne hala. Ee, İyi. Ee, Ağustos ayının Tom Waits'ini yapacağız efendim. Ee, açık Şemsiye 2019 Ocağı'nda e, başladı. Kaçla başladık? 72 ile başladıydık galiba değil mi? Sonunda 78'e gelmeyi becerdik. Öyle mi Uğur? Evet doğrudur. Bu ne? 6. stüdyo albümde miyiz sonunda? 5. 6. 6. E, altı e, peki. E, iyi tamam. E, altı inşallah 16'da olacak. 16'da inşallah tüketiriz demeyeceğim. Çünkü bir süredir beyefendiden yeni bir şey duymadık. Umarım 17'si 18'i de olur ki biz de 16'da bitirmemiş oluruz. Ee, Blue Valentine yapacağız değil mi? Evet. Olağanüstü güzel bir albüm. Ee, Gülçin heyecanlı onun için geldi zannediyorum. <laughs> Mavilikle bilgisi var bir parça ama. <laughs> Doğru. <laughs> Doğru. Valentine'la değil yani. E, evet yok hayır. Yunus da Valentine'la ilgisiyle gelmişti. Tabii. Gülçin'in en sevdiği albümlerden evet, biri. Evet, Yani aslında o dikkat, siz de biliyorsunuz tabii herkes burada olan herkesin bildiği gibi albümün adı Blue Valentine. O albümün adını esinlendiren diyeyim şarkı Blue Valentines. Aslında albümün hepsi e, tümü e, kocaman Sonuncu bir parça. kocaman bir e, Blue Valentine gibi hani işte 14 e, Şubat'ta sevgililerin birbirine verdiği e, Kart. kartlardan evet. hüzünlü olanı ama evet. albümün hepsi Blue Valentines'da e, onlara bir örnek o sonuncu şarkı aslında. Evet umarım onu e, çalabilecek fırsatımız olur. Belki de biraz atlamak zıplamak gerekir. gücün sen orada direksiyonu eline alırsın diye. yapıyoruz canım her sıradan gitmiyoruz yani arada e, e, tamam. atlayıp gittik. Tamam. Bence evet. çalmalıyız. Pekala zaten. 10 parçalık bir albüm çalacağız. 10.sü Blue Valentine's illaki çalmak e, şeyindeyiz değil mi? Yani kalanları bir sonraki programda yaparız ama bu akşam Blue Valentine's parçasını çalalım <laughs> değil mi Uğur? Evet evet kesinlikle. Tamam. Herkesin bu kadar iştahı varken çalmadan olmaz. E, tamam. Peki bir e, destekçilerimize teşekkür edelim. Sevgili e, sınıf arkadaşımız Hakan'la benim dostumuz Malik Arun o. çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz peki. E, bir de <laughs> Diğer destekçimizin adını şimdi hemen birden kaydetmemişim. Bir ee, dahaki, bir dahaki, <laughs> bir dahaki arada kusura bakmasın bir dahaki Çok arada kendisine ediyoruz. de teşekkür edeceğiz. <laughs> Dedi. Peki e, Uğur Hı. orada mısın? Hadi Hı. başlat. Ee, peki e, şimdi 78 yine Asylum Records'tan çıkan e, Blue Valentine'a başlıyoruz. E, Temmuz ve Ağustos 78'de yine efsane e, prodüktör Von Soul'la e, artık e, ne diyelim e, önderliğinde <laughs> diyelim artık şeyde kaydedilmiş bir albüm. Tam 41. yılındayız yani. Ee, evet, aynı, evet, aynı çok hoşta bir tesadüf oldu e, bu Ağustos'a denk gelmesi gerçekten. Ee, yine duygusal ve bu hikaye anlatımı tarzında e, Tom Waits'in artık oturduğu son albümlerde ve ondan sonrası da gelecek olan tarzda giden bir albüm e, ilk şarkıyla başlayalım. Üzerine zaten parça parça konuşuruz ya da albümün genelinde konuşmaya devam ederiz. Bence açılışı çok fazla konuştuk. E, Somewhere'da başlayalım. Alo, duyuyor musunuz beni? Tamam. somewhere a place worth Peace and quiet, open air. Wait for a place for A time and a place for us. my hand and we're with them. Hold my hand, and I'll take. someday. Evet, Somewhere dinledik. E, albümün ilk parçası olarak. E, tabii e, tanıyanlar olmuştur mutlaka. West Side Story'den bir parçaydı Somewhere. Değil mi Gülçin? Evet evet. E, onun ünlü şarkılarından bir tanesi. Ve hani Tom Waits hiç e, aslında fazla şarkı yorumlamayan bir müzisyen. Hep kendi bestelerini e, çalıp söylüyor genellikle. E, bu nadir yorumlarından bir tanesi. Ama bu ilk önce bu şarkı çıkmış e, albümden. E, pek tutulmamış. E, yani öyle bir bilgi var hakkında. Hayat Neden tutulmadı yani, değil mi? mi? Somewhere için oldukça aykırı bir yorum olsa gerek o yüzden sanırım. Uğur var mı sen diyeceğin? Ha, yok yok tam da ben de aynı şeyi söyleyecektim yani e, pek beklenmeyecek bir e, ya da rutin dışı bir e, hamle Tom Waits'ten. Hele albümün ilk parçası içinde hani e, böyle bir cover'la e, albüme giriyor olması ya da tanıtım hatta işte bu emin değilim ben single mı e, olarak çıkıyordu bu önce tam orayı hatırlamıyorum ben öyle, ama öyle gördüm ben evet. Hı Yunus sen yaylılardan söz ediyordun. Evet Hı, çok evet. ağır bir yaylılar e, başladı bu parça. E, Beğendin mi? Çok beğendim. Dominan olarak da oydu gibi. Zaten evet. herhalde muhtemelen e, şey orijinalde de. Neymiş? 1957'den West Side Story. Evet. Hmm. Muhtemelen çok orijinalinde de çok fazla oynanmamış hali. Peki hadi bakalım devam edelim ki Blue Valentine's'e kadar da bu arada ee, e, stüdyoda ha. aramıza bir e, Meral de katıldı. Meral geldi, Gitaristten Meral. sevgili Meral. Hoş geldin. İyi akşamlar herkese. Çok olmamam gereken bir yerdeyim ama zevkle dinleyeceğim sizi. Ben hakikaten Tom Waits meselesini hiç anlamıyorum. <laughs> Eyvah. ama öğreniyorum. Her geçen her programda biraz daha fazla şey öğreniyorum. Bir dahaki sefere ben yapacağım. Tamam yaşa. Gitar eski kadar da bekleyeceğim diyorsun. Gitar eski kadar da bekleyeceğim. Şey bir de e, unutmadan e, e ikinci teşekkür borcumuzu Evet sevgili destekçimiz bu akşamki e, destekçimiz Tufan Çakılkaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve evet peki e, e, anonsları sen mi devam etsen Uğur? Şimdi iki numaradayız. Ee, Aslında ben Değil e, mi? iki Atlıyor numara musun? evet. Red, e, yok yok devam edelim. Red Shoes tamam, by Drugstore'la devam edelim de ee, benim bağlantım biraz e, şey geriden ve bazen çok kırçılık e, ediyor yani şey çok e, net duyamıyorum sizi de. Yani siz devam edip ben aslında destek yapsam bu programlık iyi olabilir. Peki Uğur'un Artvin'den gibi. bağlandığını sevgili dinleyicilerimize tekrardan evet, hatırlatalım. Biz seni çok net duyuyoruz ama Uğur. Evet evet güzel geliyor ses. Peki o zaman e, uzatmadan ikiye geçelim. E, Red Shoes by the Drugstore. by the drugstore. She's had never been this late before. Dog's bit moon. Rattle the chain. And the cold jingle of taps in a puddle was a burglar alarm snitching on Caesar. And the rain washed memories from the sidewalks. The hounds splashed the nickel for the soldier. Santa Claus is drunk in the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. When the moon gets its way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mad, mad at night by the drugstore. dog. Midnight a night by the drugstore. E, peki efendim. E, Red Shoes by the Drugstore. Aslında bu albümdeki bütün şarkıların böyle bir aynı sinemadaki filmlerin senaryosu gibi böyle küçücük hikayeleri var ama hani Tom Waits de böyle bir sanki anlatıcı gibi kimi zaman aktör gibi dahil oluyor. Burada da e, Caesar isimli birisinin e, kırmızı ayakkabılarıyla görmeyi sevdiği sevgilisini bir pırlanta bir mücevher çalarken yakalanması yakalanması falan gibi şeyler var. Böyle tabii onu ıı, şiirsel evet. cümlelerin arasına sıkışınca senaryolu, ya da benim anladığım bu diyeyim. <laughs> <laughs> evet evet hepsi senaryolu parçaların. Bir de şeyi de söylemek lazım. bu albüm Tom Waits'in ilk defa gitar çaldığı ha, albüm. Evet, piyano ağırlıklı olmayan ilk evet. albümü doğru. Ve hatta demin Yunus'la program öncesi konuşuyorduk. şey diyor, Tom Waits kendi ağzından aktarıyorum. Hani ben gitar çalmayı çok bilmem. Bütün diğer gitaristler gibi üç tane şey akor bilirim. Onun için onu çalaraktan e, bu albümü yapmış. Bir sürü parçada gitar çalıyor yani. Evet, evet, evet. O bir yenilik. Bir de, belki hani, hmm, bir de bu parçada çok belirgin hani çok az enstrümantasyon var. Hani bir bas duyuyoruz, bir vurmalı bir çalgı var ve Tom'un Tom Waits'in de bir sesi var. Hani öyle akan bir şeydi. Hani ve o hikaye anlatıcılığına çok uyan bir parça. Hani belki bu enstrümantasyon artmış olsa daha yoğun olsa bu kadar e, insanı dinlerken havaya da sokmayacak herhalde. O duygusal içeriği de muhtemelen daha bir zarar verici bir halde alabilir ve çok da iyi tutturdu, tutturmuş bir e, akış var parçada. Albümün diğer birkaç parçasını daha bu da e, ortaya çıkıyor yani böyle e, kurguladığı parçalar var. Evet doğru. Doğru ee, diyorsun. Muhtemelen bütün kariyerinde tutturdu. O kabare e, şarkıcılığı tarzı değil mi? Bunun bir e, bunun galiba bir de e, şeyde daha sonra bir e, konser albümünde çok da e, uzatıp yapacağı Big Time'da e, bir versiyonu da olsa gerek Red Shoes'un. Neyse. Peki. E, devam edelim mi? Şimdi bu albümde aslında benim e, en sevdiklerimden biri ama yorumu ee, belki de hani Tom Bates'in e, söylemediği, e, daha doğrusu Tom Waits yorumlayanlardan en çok sevdiğim yorumu. Ama bu programda sırf Tom Waits mi çalıyorsunuz, yorum da çalıyor musunuz bilmiyorum ama e, ya da bahsedelim isteyenler dinlesin. Tabii. E, Magna Pop'un muhteşem bir yorumu var bu üçüncü şarkıyla ilgili. E, bir de Tom Waits'in bu e, üçüncü şarkıda konserlerinde seslendirdiği zaman böyle e, seyircilerin sesini falan duyuyorsunuz. Tom Waits'in çok tuhaf kendine özgü bir ironisi var ama benim hissettiğim konser albümlerinde seyirciler bunu hiç hissetmiyor ya da çoğunluğu hissetmiyor. En çok da onların sesi çıkıyor. Çok çok üzünlü bir şarkı ama böyle yer yer işte kıkırdamalar, gülüşmeler e, filan oluyor e, ya. konser kaydında. Hı. Bir de öyle bir Tom Waits'in bu şarkıyla ilgili hoş konser kayıtları da var. Aha biz daha konser kaydı yapmayıp konser konsermişcesine yapılmış olan ikinci e, Evet Azim işte yaptığı zaten o yüzden hani 5 mi 6 mı tartışması var ya yani 5. Hmm. stüdyo albümü bu. Ee, o daha önce çaldığımız e... Saturday Night at the Diner herhalde. Evet, evet 73'te Closing Time, e, Hı -hı. 74'te The Heart of Saturday Night, Hı -hı. E, 75'te Night Hawks at Diner, e, 76 Small Change, 77 Foreign, Foreign Affairs, Affairs. Evet. Yani. ve 78'de Blue Valentine. Evet. Yani evet. altıncı albüm teknik olarak ama stüdyo albümü olarak beşinci. E canım o ikinci de hani e, pseudo evet. bir konser evet. ya. İşte evet. sonuçta o da Milleti stüdyo içinde. Milleti toplayıp kaydettiler yani evet. öyle bir konser evet. stüdyo albüm aslında. Yani Peki. Kaydı da. E peki hadi devam edelim bakalım. Bu şey e, Gülsün şeyi dedin değil mi? Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Evet ondan bahsediyordum. İsmini peki, söylemeden bir sürü şey söyledim. Peki Minneapolis'teki e, bir hanımefendiden e, Noel. O, o e, kelimeyi e, Meral çok güzel anlatır. Neydi? Gecenin geç saatlerinde. Arka sokaklarda hayatını kazanan hanımefendi. <laughs> <laughs> dark of Euclid Avenue. Now stop taking dope. And I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone and works out at the track. He says that he loves me though it's not his baby. He says that raise him up like he was on son. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday. Charlie, I'll think about you. Every time I pass the filling station, on the counter all the grease you well in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. But someone stole my record player. How do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know death or prison. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy. For the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. I'm here used car lot. I wouldn't sell any of them. I just drive a different car every day, depending on how I feel. Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Efendim Christmas Card from a hooker in Minneapolis. Eh, aslında şarkının içinde başından sonuna e, işte bu e, hanımefendinin e, Charlie isimli, Tom Waits'i e, Charlie temsil ediyor herhalde. Yazdığı kartı konuşuyoruz. E, yılbaşında yazıyor bu kartı ama e, şeyde Şubat ayında olan Valentine gününde e, aslında bütün anlattığı hikaye Hı-hı. yalan. E, beni görmeye gel, avukata verecek paraya ihtiyacım var diyor. Hapse düşmüş herhalde hanımefendi. Son paragrafa kadar <laughs> <laughs> müthiş bir müthiş bir masal. Son paragrafa kadar terleyerek okunan bir mektup. <laughs> <laughs> hey Charlie for Christ's sakes. <laughs> hey Allah'ım. Ya işin gerçeği yok ki bir, bir kocam yok. Trombonla çalmıyor. para ihtiyacım var. Avukata vermem gerekir. <laughs> Hadi gel, gel de benim Day öncesinde bana para ver. Yani şey... E, hoştu müthiş bir bluzdu. Ne diyorsun Yunus? Katılıyorum yani çok bir de e, mutlu bir şekilde söylüyor Tom Waits bu şarkıyı. Bir de piyano da çok böyle uplifting, çok rahat, e, pozitif. Kendisi çalıyor herhalde. Kendisi evet, çalıyor kendi herhalde çalıyor. öyle düşünüyorum. Gayet güzel bir parçaydı. Evet. Yani bütünüyle baştan sona çok çok hoş bir albüm bu. Yani bir tanesi bile insanı ayağı kırıklığına uğratmıyor. Evet. Devam edelim mi? Peki bir şey diyecek misin Gülçin? Ro Romeo is Bleeding için? Ee, Romeo is Bleeding de böyle çok kez başka müzisyenler tarafından e, yorumlanmış bir şarkı. Orada da gene bir tiyatro e, sahnesi var. E, orada e, e, yanlış bilmiyorsam o şarkıda bolca İspanyolca e, kelimeler de e, geçiyor. E, dinleyelim belki sonra bir şeyler <laughs> daha söylerim. Biraz bilgilerim tazelemem gerekecek. Eveleyip geveledim şimdiye kadar. Estağfurullah. estağfurullah. Peki Romeo is Bleeding efendim. Romeo is bleeding, not so you notice. It's over on 18th Street as usual. Looking so hard, I guess a of his car got a cigarette in his hand. For all the pachucos that it pumps, and Romero's beaten body, and seeing how far they can spit. Well, it was just another night. And now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air. And listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all over there hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime. But coming down my brother and leaving him like a dog, beating the car without his knife. Romeo says, Hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lies for him, bats him on the back. Throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. they all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell sings along with the radio with a bullet in his chest. He combs back his feathers. They all agree it's clear that everything is cool and that Romeo is here. Romeo is bleeding. He winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at the fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. That brought his shooting signal with a radio flew past. Even the boys out hanging up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with the moon cut like a sickle. Now they're talking now in Spanish, all about their hero. chica de Marian. Ay, qué pinche pancho. Hey, man. Hago la lucha. peki Romeo is Bleeding. Romeo Meksikalı bir çete lideri ve ee, bir gene vuruluyor. Çete liderleri genellikle yataklarında huzur içinde ölmüyorlar. Sinemada ee, üstelik. E, e sinemada evet ee, e, ama şey benim e, şeyde şarkının e, söyleyeceğim bölümünde göğsünde bir mermiyle birlikte e, bir yandan da e, radyodaki şarkıya eşlik ediyor. E, öyle de bir cool bir hmm. <laughs> çete lideri yani hem ölüyor hem şarkı söylüyor radyo dinlerken falan. Yani hoş mısralardan biri. But now they're huddled in the break Traffic Lights of a 58 Bel Air. Bel Air hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani Yunus'un bilmesine imkan yok <laughs> tabii ki de Bel Air böyle 8 silindirli araba. Müthiş bir Cadillac değil ama o, o tarzdan müthiş bir araba diye hatırlarım ben. E, Bu e, arada peki. şeyi de isterseniz söyleyelim. E, albümün e, kapağında da e, böyle bir araba var. Hatta arabada e, o, sevgilisi e, bilmiyorum arabayı ama sevgilisi Ricky Lee Jones olduğu söyleniyor. E, o fotoğraftaki kızın arka kapakta. Hı. Ama arabanın markasını tabii ben onu bakmayı unutmuşum. Herkesin merak ettiği Abeler ya <laughs> Olabilir. ben işin dedikodu kısmıyla ilgilendim. <laughs> Şeyde e, hiç e, kimler çalıyordan da söz etmedik aslında. Ee, e, Şöyle bir şey var şimdi Tom Waits bu e, bundan önceki beş albümde çalıştığı bütün müzisyenleri değiştiriyor. John Hoggart hariç pastaki. Geri kalanların hepsi yeni çünkü o Wino Man e, imajından kurtulmak istiyor bu albümde. Yeni bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden de e, ekip tamamen yeni bir kişi hariç. Sanki değil mi? Yani bu ben, de bu Öyle, isimlerin hiçbiri Jim, bana Jim Haggard Bastaki e, aşina e, değil. Jim Haggard'ı bakayım bakayım ben de değil mi nereden Uğur? Wiki'den evet, evet. bakıyorum, görmeye çalışıyorum. Burada mesela e, Romeo's Bleeding'de e, gitar çaldı Tom Waits. Arkadaki o hoş perküsyon e, kimmiş? Chip White. Chip White. Aha, aha, evet. Konga var bir de konga çalandı. Bobby Hall Porter. evet. Konga. İşte yani. Bir de e, filmi mi var bu bu parçanın? Bu ismi e, şarkıdan alan, ismini şarkıdan alan bir film var Gary Oldman'ın. Yani fena ben. halde bir film müziği e, gibiydi evet, evet, zaten evet. değil mi? Evet. Zaten bu albümde birkaç filme e, ilham oluyor. Hatta Blue Valentine'a gelince de herhalde onu konuşuruz. Onu şimdi çok girmeyelim isterseniz şimdi dağıtmadan ama öyle birçok kişi de etkileyen, yönetmeni de etkileyen bir albüm tabii. Hı. Tom Waits zaten kendisi şey diyor, e, bu Blue Valentine'daki hikayeler diyor ki e, yani e, şarkı sözlerini hikaye olarak nitelendiriyor kendisi. Los Angeles'ta e, bu albümü yapmadan son önceki son birkaç ayda yaşananlarla ilgili hikayeler diyor. Zaten evet. Kentucky Avenue'daki da herhalde konuşuruz da baya bir otobiyografik bir parça denir ya onun içinde çocukluğuna ilişkin vesaire ya da o e, şeyde e, çocukluk dönüşü anılardan atıflarda bulunduğu bir parçadır e, diye de geçer hatta röportajlarda ondan da bahseder. Neyse parça ee, gelince biraz şeyde, Romeo is Bleeding'deki hikayedeki Meksikalı çete lideri de gazeteden alınmış gerçek bir hikayeye Hı -hı. dayanıyor. Evet, Yani. Hı Evet. Ve bayağı bir şey var bu albümde hep ölüm var. Evet. Romeo'da onlardan bir tanesi ölenler var yani albümde. Hmm. E peki hadi bakalım. Şey bu 29 dolarda ne oluyor bakalım onu anlamaya çalışıyorum. Onda da hanımefendi. Ben o, o parçaya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. De Ee, çok yakın zamanda Hakan'la birlikte çok sevdiğimiz bir dostumuzu hmm. kaybettik. Ee, doğa kaygısız. Ve Tom Waits'i e, birlikte dinlediğimiz, çok çok paylaştığımız, e, herhalde benim çevremde to, kendim haricinde <laughs> Tom Waits hayranı olan en tanıdığım, en çok hayranı olan insandı. E, bu parçayı onun için çalmak isterim ben. 29 dolar 29 özel dolar. Peki doğaya gitsin o zaman. Müzik Make you feel like you grew up right next door to him. Take left on Central. Go it in reverse. Or you got it. 29 I used to play bass with Sly. say you like his Cadillac. So, honey, I got two or three. Sweetheart, you're so fortunate that you ran into me. You done a dime in the joint. You figure nothing could be worse. $29. Alligator price. Pharaoh on the track. Stop smoking, little boo. Thinking getting out of Chicago was just about the best thing that ever happened to you. Starting to like it already cool. Baby, I know a good hotel out in West Hollywood is just right for you. Ain't no good Samaritan. He gonna make sure he's reimbursed. Got more than twenty dollars. An alligator purse. you always get there too late. Home stop for coffee, on the way to the scene of the crime. You always try so hard, just like movie stars, but they couldn't catch a cold. Baby, don't waste your time. it to be alive. The doctor whispered to the nurse, she don't love half a pound of blood, $29. An alligator purse. Ee, 29 dolar dinledik değil mi? 29 doları dinledik. İşte burada da kırmızı kıyafetler falan vardı değil mi Gülsün? Sen daha hikaye daha iyi yaptın. Yok yok. <laughs> yok yok. Hepimizin önünde aynı şey. Ee, şey e, Chicago'dan Los Angeles'a e, kaçan bir siyahi e, bir kız. Kırmızı elbisesi var e, ama başına çok kötü şeyler e, geliyor. E, 29 dolar da zannediyorum işte o kötü başına gelen kötü şeyleri bilmeyerek içine düştüğü karşılığında kazanacağını umduğu bir para diye düşünüyorum. Doğru mu düşündüm? Bir, bir timsah doğru. derisi şeyde cüzdan içinde. İçinde o kadar işte. para kalıyor sadece kendisinden geriye. Uğur sen bir şey diyeceksin galiba. Yok yok hani ben de benzer bir şey yorum yapacaktım yani bir bedel ya da olan işte günün sonunda olan elde kalan e, meblağ gibi işte ya da bir kötü çağrışımlı bir e, metafor diyeyim. E, şöyle şöyle bir şey var. Tom Waits'in karşısın karşı komşusu Meral şimdi buna iyi bir laf bulacak. Hani o arka sokaklarda çalışan kadınları e, yöneten erkekler var ya. Ne diyoruz ona bilemedim. İşte Destek o, kuvvet. o, o erkeklerden bir tanesi Tom Waits'in karşı komşusuymuş. Ve de e, o arka sokaklarda çalışan kadınlardan bir tanesinin elbisesi yırtılmış. E, o da e, 29 dolar bana vereceksin demiş. Borçlu. Yani hmm. elbisenin fiyatı 29 dolarmış. bu da e, duymuş Tom Waits'te bu şeyi hmm. konuşmayı oradan çıkmış 29 dolar. Bir de Good Samaritan değilmiş anlaşılan. Kim? O. O dediğin Tom beyefendi. Waits değil de karşıdaki, karşıdaki beyefendi. galiba evet. Evet. Neyse o kelimeyi bulamadım şimdi. <laughs> Radyoda söylenecek bir kelime değil. Herkes anlamıştır Provider. inşallah. Şey, Yidişçe söyler Yunus belki şimdi. peki, peki şey yapalım. Ee, azaldı zamanımız. Devam edelim. Bu da e, hani mezarlıktan geçerken fazla ürkmemek için ıslık çalarız ya o. Whistling past the graveyard. darkness, what about all that smoke come from the stack? Sometimes I kill myself a jackal, I snuck out all the blood. Steal myself a station wagon, driving through the mud. I'm on the way to pass the graveyard, stepping on the crack. A mean mother Hubbard pie for one night jack. I know you see my headlights, now honking to my horn. I'm calling out my bloodhounds. She said nibble to the core. That's not a truck of Mississippi. Now that sucker drives a bone. I'm born in a taxi cab, I'm ever going home. Pissed about the graveyard, stepping on a crack. Mean mother of a type of one out of jacket. I've seen the glory, the train into the ditch. I only come to Baton Rouge, I go to five miles of a witch. I'm gonna snatch me up a couple of every time it rains. You see, I look, I'm more than probably thinking it's a train. sunshine, just a twinkle in my eye, and a ring around my finger, called the Fourth of July. I get a little lonesome, tip off of my cheek, gonna here an ocean in the middle of the week. Whipping by the graveyard, stepping on a crack, laying by the hover by one-eyed jack, coming to town on a night train, arm full of boxcars, wings of a magpie hooligan night. I'm gonna tear me up a rainbow, wear it for a time. I never told the truth, so I can never tell a lie. With the plastic graveyard, stepping on a crack. Peki yani hani benim an, en anlamakta güçlük çektiğim sözler muhtemelen bu Whistling Past the Graveyard. Ee, peki şey anlaşılıyor anladım da hani muhtemelen dünyanın her kültüründe mezarlıktan geçerken ıslık çalmanın bir mana ve ehemmiyeti var. Daha az korkarız. Ee, şimdi muhtemelen Gülçin bize bunu kristal berraklığı. <laughs> Eyvah. <laughs> Yok ben onu yapamayacağım ama son e, iki dizesi o kadar e, hoş ve o kadar şiirsel ki ben şimdi bu, buradan son öyle... Son iki dize dediğin e, Whistling Past the Graveyard, Stepping on a Crack, bakıyorum. Me and Mother ha, Hubbard, Pop on... Eyvah eyvah One başka şarkıya baktım şu anda. Ben bir dakika hangi şarkıya bakıp da bu lafı söylediğimi bulsam. E, Whistling Past the Graveyard dinledik. Evet onu dinledik de ben bunun başını nereye yazdım bulamadığım için bulamıyorum. Benim neyse o zaman o hangi şarkıda olduğunu birazdan <laughs> buluruz. Söyleyeyim. Sen çalışırken bulan yorum olanları. <laughs> Sayfa numarası yazmamışım çok özür dilerim. Uğur'un vardır kesin yorumu. <laughs> Yok yani, yani parmaklığın etrafında halka 4 Temmuz'u aradı nedir yani bir, bir çok düşündüren benim bir yere vardım vardırtamadı bir parça. Me and Mother Hubbard's Papa One Eyed Jack. Hadi bakayım Amerikalı sen söyle Yunus yani ben de pek anlamadım ve Mean Mother Hubbard Papa One Eye Jack bilemedim. One Eye Jack bir çeşit bir çeşit şey e, bir e, otomobil tamircisi aleti değil midir ya şey gibi böyle böyle bir kriko miriko gibi bir şey. Hmm. Ama işte. One Eye Jack e, bir e, Jack. Marlon Brando'nun hmm. oynadığı bir film galiba. Öyle bir şey de var. Belki oraya bir atış. Jack Daniels olabilir ama o da Şimdi me and mother Hubbard papanın bir manası olmalı ki o one eyed Jack yani şey e, Peki enteresan. bence geçelim ve araştıralım. Ben araştıralım. diziyi buldum bu şarkıya aitmiş söyleyebilirim. Peki, yaşasın gün, notum yanlış giriyor, değilmiş. Peki. Pekala hadi <laughs> bakalım. e, diyor ki ben hiçbir zaman şimdiye kadar gerçeği söylemediğim için yalan da söyleme ihtimalim yok diyor. Nasıl güzel laf değil mi? o güne kadar hiç gerçeği söylemediği için yalanın yakalanmasına ya da ihtimal yok ya da yalan evet. da söyleyemez yani değil mi? İyiymiş. Güzel dinledin mi? <laughs> Ben beğendim bilmiyorum. Vay bunun üzerinden bütün programı devam ettirebiliriz. Fakat şimdi e, eğer Blue Valentines parçasını çalacaksak Blue Valentine albümüne ismini veren. Şimdi hemen yapmalıyız diyoruz. Evet şimdi yapmalıyız. Robbie de zaten Girmeden oradan. ben tabii sesim nasıl geliyor tam kestiremiyorum. Çok iyi geliyor. Da, e, Süper. Didem'in de selamı var. E, Didem sevgili Didem Genç Türk'ün de o da buralarda. Hani stüdyoya bir selam yollamıştı. Onu da çık söyleyeyim üstümüne kalktı. Oo. Açık Radyo Artvin'de pekala. Bizden Hadi. de <laughs> çok sevgiler Didem'e. evet. Hep beraber açık şemsiydi. Peki Blue Valentines efendim albümü kapatan parça. got me checking in my rear mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentines, like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets and the gold. the burglar that can break a rose's neck is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. I see all this madness here in the nightstand room That are hung upon my shoulders, baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with his blind broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue Valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains on my hands. And it takes a lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember? I promised I would write you these blue Valentines, blue Valentines, blue Valentines. Bu albümün sonu Blue Valentines 10 parçalık bir e, albümde galiba bir bir üç ya da dört dört parça kaldı, evet. eksiğimiz var aslında bütün perfeksiyonizmimizle e, eksikleri de tamamlayacağız bir dahaki ayda diye e, düşünüyoruz. E, sevgili konuklarımız e, hoş geldiler, sefa getirdiler. E, Gülçin Meral ve Yunus. E, Uğur Artvin'den katıldı. Şebnem de ben de. Ne yapalım? Ne yapalım? Veda edelim. Edelim bir dahaki Eylül ayında Blue Valentines'ı bir daha da çalarız. Bence hatta. de. O üstüne evet, hiç konuşamadık çünkü. Parça. <laughs> Değil mi Uğur? Evet. evet. Senin söyleyeceklerin var eminim onun üstüne. Tamam. Evet, bir sonraki programda üzerine konuşuruz. Ya konuşulacak parça çünkü. Evet kesinlikle. Çok sağ ol Uğur. Teşekkürler. Rica ederim. Keyifli. Her zamanki gibi. Çok teşekkürler Gülçin, Meral ve Yunus. Biz teşekkür ederiz. Her Çok zaman bekliyoruz. Sevindim katıldığım için Tom Waits'li bir Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Açık İyi akşamlar. Aa. Hoşçakalın. Açık Şemsiye Hazırlayan Müslümanlar: Hakan Gürlük, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Süer Gürüm.